mukurikira radio isanganiro turabahaye n'ikaze mu kiganiro agashitsi agashitsi cuno munsi tubayagira kubijanye n'amazina abavyeyi ibita abana babo mu mico y'ikirundi mbega akamaro k'izina abavyeyi baha abana babo ni akahe mbega bafatira kuki canke bisunga ingaruka ry'izina ku mwana yarihawe muri kazoza n'izihe Ivyo hamwe n'ibindi nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro mwatunganirijwe na processus shingiro umutumire akaba ari Zeno Manirakiza umuhinga mu by’imico n'imibano uwo bita anthropologue socioculturelle mu gifaransa subire ndabahikaze gahera n'amera banyarukana akaryo ugenze marimbu n'amabirizo natangura kuvuga ubwa mbere umuntu apfutse ngo uburundi bwa kera abakiri bato cyane ni ukuvuga abo noba nduta noba mbere naraboneye izuba baca bibaza bati mbega ubwo burundi bwaho hambere n'ubuwe jewe iyo ndiko ndavuga uburundi bwaho hambere ndabwita uburundi buhire ni ukuvuga uburundi bwariho imbere y'uko bakavantara baza kutuvogera eh, bakongera bakarondera kudutesha imico nibwo burundi bwaho hambere umuntu ashatse kubishyira mu myaka ngira ngo yokuramo ibinjana nka bitanu niho yoca abona ubwo burundi ariko kandi ubwo burundi burabandanya eh, ku buryo nk'abantu bariko baruka vuba izuba uwovuga ibyariho ku ntwaro ya cami murabona neza yuko yageze hafi yo mu mirongo irindwi ntiyobavuze uburundi eh, bwa vuba eh, agaca rero ibi by'intwaro bisi intwaro z'amajambere be n'intwaro rusange demokarasi aho niho nibaza ko uburundi bwa kera kuba ariho ubu bashobora gutegera ibyo ari byo eh, rero mwabajije muti none agaciro abakurambere bacu baha izina naka agaciro novuga mbere ikimazi cy'izina nk'uko bisanzwe n'amazina bita ibintu izina rifasha gutandukanya ikintu n'ikindi no ku bantu nicyo kimwe izina rifasha umuntu kugira akame kiwe ni ukuvuga identite mu gifaransa akagira icahamagagwa kandi akitaba ni ukuvuga rero yuko kandi aho nta kwihenda na gatoyi abarundi bavuze ngo izina niryo muntu ni ukuvuga yuko izina wise umuntu niryo agumana rikamuranga kandi hari n'aho mbere ari ryo rica rituma yigenza uko ategerezwa kuyigenza afatiye kuri iryo zina nyine novuga rero mu ncamake y'uko izina ari eh, nk'inzira umuntu aba ahaye uwiwe inzira y'ubuzima azokurikiza icyo ni icya mbere ni agaciro gahambaye cyane ubwa mbere ni akame identite nuvuga ko atawundi bitiranwa ni wenyine kandi aremewe mu muryango baramwemeye yuko ari uwo mu muryango kandi kandi nta wundi basa ni we nyine yavutse eh, ku isaha yiwe aremewe mu muryango na kame kiwe ica kabiri uwutanga iryo zina si uwo ari we wese barita amazina abana babo kandi kenshi ni serugo aserukira umuryango mu kirundi cy'iwacu niwe afise ubwo bubasha bwo kwita izina abo yibarutse eh, ugaca usanga rero eh, muri icyo gihe amwita izina asa n'ugushira ishusho yiwe muri we ngira ngo ni nk'ukuntu yomubitsa kahise kiwe amutegurira akazoza ndashobora kuza gutanga uburorero nihagera ariko uca usanga usanga umubyeyi araba ibyo yabayemwo n'ingene yaronse uwo mwana abanje gutama akaraba mu mibano yiwe ingene byari byifashe agaca amwita izina asa n'uwuriko abwira kumbura abansi biwe mumenye yuko akabi kose mwankoreye ndakazi ukaza usanga rero ndaza gutanga uburorero ariko ni ukuvuga ko umubyeyi ababikije umwana wiwe igituma wenyine ari umuntu akamubikamo kahise kugira ngo atsirike ibyabaye nabi muri kahise ntibize bisubire kuba na cyane cyane bize bimurikira ubuzima bw'uwo mwana ndashobora gutanga nk'akarorero nk'izina eh, riranga ingene umuntu ameze kugira ngo bamutandukanye n'abandi kandi babe bavuze akame kiwe ni nk'umuntu babona kumbure avutse yirabura cyane kurusha abandi barashobora kumwita mu byiri hari n'abamwita mu byiro cyangwa bakamubona afise inzobe y'ikimonge inzobe imwe nyene eh, icibibatsi bagaca bamwita nyanzobe kenshi ni izina usanga bita abana b'abakobwa kenshi canke ukaza wumva bamwise ngo kazungu ariko ntaba ari umuzungu baba bafashe yuko atirabura nk'abandi maze ari mu muryango iwe bakamenya ingene bamuhamagara kandi bamuhamagaye ari mu bandi ugasanga niwe nyene yitavye hari n'abafatira ku burebure canke ubugufi bwiwe ugaca usanga baramwise kanzurugu kanzurugunya aba ari umwana mu bisanzwe adafize igikuriro nk'icy'abandi canke babibonye mbere akivuka bakibaza yuko katazukura mugabo naho nyene baba ariko baramutandukanya n'abandi bana ibintu bishobora kutwugira ingaruka mbi ziwe mu magara mu mutwe bikazomubabaza kubera ko bamwitiriye izina ku mbure ritaryoshye yerekana ko atazokura ibyo turaza kubigaruka ko ariko mu bisanzwe izina uhawe n'umubyeyi niryo wakira kubera yuko ibiba byamutumye ari biguha biba biriho kandi uciye uvuga ngo uragiye inyungucuye birashika nk'ubu birarekuwe mbere mu mategeko wumva ko izina bamuhaye rigoye gutwara kandi atorisabira birako arafise uburenganzira bwo kuja kwitwara mu bushikiranganji bw'ubutungane akavuga ati izina jewe bivuye kuri izi mvo izi n'izi n'izi nari nipfuza ko rimvako mbega umuntu aca yibaza mbere barimuvuyeko burya izina watwaye kuva ukiri muto riragoye kwinyungushura kandi naho uvuga ngo nirimveko aba ababyeyi bobo ndazi neza yuko baba bakirifise ko ububasha umuntu izina yiso ntirimuvako ni ukuri kuko izina n'iryo muntu kiganiro agashitsi kuri radio isanganiro tukaba turiko tubayagira ku bijyanye n'amazina ababyeyi bita abana babo mu mico y'ikirundi umutumire akaba ari Zeno Manirakiza umuhinga mu by’imico n'imibano uwo bita anthropologue socioculturel mu gifaransa agashitsi hariho rero ubundi burorero hajya navuze yuko aba yarabye kahise ko mu mibano kenshi kahise kabi ukaza wumva nk'umuntu amwise ngo ntaho mvukiye eh, ntaho mvukiye ni ukuvuga we wewe naho uvutse uvutse byifashe nabi mu mibano yacu kumbure n'umubanyi imbere usanga afise icapfa n'uwo mubyeyi ibyo abantu bapfa rero ni byinshi cyane ugasanga barahamana hariho uruhamo ugasanga hariho abakeba hirya no hino ugasanga mbere baravuga ko naka yoba ari umurozi bakaba bamubwiye bati naho uvutse ni ukuri aba bantu uvukiyemwo nibo mbere bazotuma upfa hakiri kare ukaza wumva umubyeyi amubitsemo kandi kahise babize kabi eh, kandi abo ndiko ndavuga ntibibibaze yuko ndiko ndababona nk'ubu baze kumbabarira cyane kandi simvuze yuko byagenze gutyo kuko hari n'aho izina riba ry'umuryango rikaba ryagiye rarehererekanywa byafatiye ku mukurambere wa mbere yabayeho imbere yabo bose hama abantu bakaza bararihererekanya kugira ngo uwo muntu ahaserutse hose bamenye ko ari umuryango wa naka twoshobora kubigaruka kuko eh, ndabona neza eh, mu mwihwezo nguma ngira ndabona ko kuko eh, ako kamenyero kariho mbere n'abazungu baragakomeje cyane kugira ngo umuntu atware izina ry'umuryango aharuye hose rero kubera uburundi bwaciye mu bihe byinshi eh, bitasa neza hariho abantu baciye baza barahindura ayo mazina ako kamenyero ntikakiriho nicyo gituma ubu umuntu usanga ari mu muryango avukana n'abantu babiri batatu bane batanu cyangwa batandatu gushika no ku icumi na cumi na babiri umwe wese akaba afite izina ryiwe atari izina ry'umuryango kugira ngo ntihagire kumbure n'uzohava amuhora ibyo umuryango wiwe wigetse guhorwa muri kahise murabona n'aya macakubiri y'amoko cyane cyane n'amacakubiri yigeze kubaho mu miryango byaratumye abantu bareka kuza baragira ku kamenyero k'amazina y'umuryango ikindi navuze ni amazina ku rupfu umuntu bakamwita izina n'ukuri hariho amwamwe na jewe ntashobora gusubiramo si ukuvuga yuko ateye isoni cyangwa ishishi ariko aba yafise wese barayavuga mu bantu kandi abantu hari aho baryana inzara ndabibona muri kino gihe ariko ntibamenye neza icyo abise ayo mazina ababo icyo barondera ni amazina y'ikuzo ni ukuvuga tumuhitire izina kugira ngo tumukingire n'urupfu rwumvise ko yitwa gutyo rumenye kumbure ko atacyo ruje gutwara ubu rero ni bwinshi uba ugiye wumva nk'umuntu bita museru kandi bariho ni benshi ni izina kandi ryemewe mu kirundi kandi umuntu araritwara ariko nibaza yuko icyo iryo zina rigenekereza ko nticyamuha icama cavuzwe imisi yose kandi mu kirundi abantu basanzwe bakoresha mu kuvuga mu mvugo ya misi yose iryo zina riseruka gake cyane kumenya insiguro y'iryo jambo museru Eh, umuseru ni ibintu bitemba biva mu zuru ry'umuntu mugabo kenshi umuntu aca yimyira yabonye ibyo bintu bitemba birereta ku muntu yarezwe wewe kirazira yuko bamubona ko umuseru ni ukuvuga rero yuko umuseru ari ibintu bishisha kandi mu ndero y'ikirundi no mu ndero mbere ni ukwita mpuzamakungu nta muntu arekereza imiseru ari mu bantu aca ntamera neza nk'umuntu yimyira akihanagura uca wumva rero yuko imiseru ubwayo si ikintu wiswe museru rero baba babwiye urupfu bati erega ujya muntu twamwise museru kugira ngo nawe nturyoherwe no kuza kumutwara ngo umwiyegereze kuko waba wiyegereje imiseru eh, urupfu rero bagaca bibaza ko ruzoca rutinya iryo zina ruce rumureka abarakura muri icyo gihe rero birumvikana yo ko umuntu bahaye iryo zina usanga ategerezwa kuritwara n'aho atabategera icyo ari cyo izina nk'iryo rero umuntu arashobora kuyumvamo kumbure ko rimuteza isoni ageze mu bantu akumva si ryo yoguma serukana. ariko ni ukudatahura muri icyo gihe ntaba yatahuye neza abarimuhaye icyo barondera kugira amahoro iwanyu naho ubutaha gutaha agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi